o'ninchi bob hazrati ayso mundoq bir tamsilni aytib berdi. bilib qo'yinglarki qo'yning qo'tiniga eshikdan kirmay temiga yomishib kirgan kishi o'g'ri va qaroqchidir ishdan kiradigan kishi bo'lsa shu qo'ylarning qo'ychisidir ko'zatchi ishni qo'ychiga ichib berdi qo'ylar qo'ychining ovozini to'niydi umu o'z qo'ylarining ismlarini chaqirib ularni sirtqa elib chiqidi qo'ychi qo'ylarining hammasini sirtqa chiqarib bo'lib ularning oldida mongdi qo'ylarmi uning kaynidan agishib menishidi chunki uning ovozini toniydi yot birining kaynidan mongmaydi aksicha uningdan qochidi chunki yotlarning ovozini tonimaydi atrofidagilar hazrati aysoning bu tamsilini so'zlash orqali o'zligi nima demakchi bo'lganligini tushunmidi shunga hazrati ayso tushundirib mundoq dedi bilib qo'yinglarki qo'ylar kirdigan eshik o'zimdirman mandan ilgari kelganlarning hammasi o'g'ri va qaroqchidir lekin qo'ylar ulag'i bo'y bermidi ishik o'zimdirman men orqali kirgini qutqiziladi ham kirib chiqib yurib yop yeshil o't cho'plarni tepib yeyalaydi o'g'ri bo'lsa o'g'rilash o'ltirish va buzish uchunla kelidi man bo'lsam odamlar hayotga erishsin va u hayotliq mo'l bo'lsin deb keldim yaxshi qo'ychi o'zimdirman yaxshi qo'ychining qo'ylari uchun jeni pidodir madikor undaq qilmaydi u qo'ylarni xo'jayini ham qo'ychisi bo'lmaganligi uchun bo'rining kelganligini ko'rsa qo'ylarni tashlab qochidi shuning bilan bo'ri qo'ylarni tutib ilib tiriprang qilib yetidi madikor nemishga qochidi chunki u qo'ylarni egisi emas shunglashqa ulog'i ko'ngil bo'lmaydi yaxshi qo'ychi o'zimdir men otam meni va men otamni biz bir birimizni to'nig'imizdek men o'z qo'ylarimni to'niyman ulamu meni to'niydi qo'ylarim uchun jinim pida bu qo'tandim bo'lmagan boshqa qo'ylarimmi bor ulanimi chaqirishim kerak ulamu ovozimni anglaydi hamma qo'ylar bir poda bo'lishib bir qo'ychig'i agishidu otam meni so'yidi chunki men o'zimni qurbon qilgandan keyin tirilishim uchun jinimni pido qilishni xohlayman jinimni hech kim ololmaydi men uni o'z ixtiyorim bilan pido qilaman men uni berishga va qaytirib olishga huquqliq otam manga shundoq qilishni buyurgan Bu sözler tüpeylidin, Yahudiyla arasıda yeni bölünüş çıktı. Bir munç kişiler, onunla cin tegipti, saran bop kaptı. Nemi üçün onun sözge kulak salgı dekmiz, deyişetti. Yine bezle bosa, cin tekken adamın sözleri bundak bulmaydı. Cin tekken adam, kandak mı, kargulanın közlerini açalısun, deyişti. Kış pesli bolup, Yerusalimda markaziy ibodatxonning qayta ichilganligini xotirlaydigan bayram o'tkazilayotdi. Hozirda Ayso ibodatxonniki Sulaymon podshohining peshoyini degan yerda oyinib yuradi. Xalqlar uning atrofiga olishib elib, bizni yana qachongacha gumonda qoldirasan? Agar qutqizg'uchi Masih bo'lsang, bizga ochiqni ayt, deydi. Hazrati Ayso mundaq javob berdi: Мен сілерге итқан, лекен маңы итқат қымыдыңла. Атамның намы білән қыған ішлерім менің кім икәлігімге гуалық берді. Бірақ сілер итқат қымыдыңла. Чүнки менің қойларымдың әмәс сілер. Менің қойларым gepimni аңлайды. Мен уланы тонаймын. Ула маңа әгішіду. Улаға мәңгілік hayat ata қылымен. Ула asla halok bo'lmaydi ularni hech kim qo'limdan tatib olamaydi ularni manga taqdim qilgan otam hammadan ustundir ularni otamning qo'lidan totib olishga hech kimning kuchi yetmaydi otam ikkimiz aslida birmiz buning bilan yahudiylar yana uni chalmi kesak qilish uchun yadin tosh ilishdi otam manga buyurgan nurg'un yaxshi ishlarni oldinglarda ko'rsatdim bu ishlarning qaysisi uchun meni chalmi kesak qilmoqchisizlar dedi hazrati ayso ularga seni yaxshi ishlaring uchun emas kufrlik qilganliging uchun chalmi kesak qilamiz chunki sen odam turuqliq o'zingni xudo qilib ko'rsatding deb javob qaytirishdi xaloyiq hazrati ayso mundoq dedi muqaddas yozmalarda xudoning burunqi zamondagi yahudiy yetakchilarga sizlar ilohlar degini yezilgan emasmi muqaddas yozmalarda aytilg'ini mangu o'zgarmaydida xudo o'zining so'zini yetkazganlarni ilohlar deb otig'angu endi manga kesak otam meni tanlab poni dunyoga avatdi shundoq turuqliq nima uchun xudoning o'g'liman desam meni kufrlik qilding deysizlar agar otam buyurgan ishlarni qilmasam manga e'tiqod qilmanglar lekin qilsam so'zlarimga ishonmagan holatdimi qilg'onlarimni ko'rib ularning haqligiga ishoninglar buning bilan otamning manda ekanligini meningmi otamda ekanligimni haq deb bilib yetsizlar buning bilan ular yana uni tutmoqchi bo'ldi biroq hazrati ayso o'zini ulardan qochirib qutuldi ondin iordan daryosining u qitg'a ya'ni burun yahyo payg'ambar odamlarni cho'mildirgan yerga ketib u yerda turdi nurg'un kishilar uning yenig'i keldi ular yahyo payg'ambar hech mo'jiz ko'rsatmagan lekin bu odam to'g'risi itqonlarining hammasi to'g'ri chiqdi deyishdi shundoq qilib nurg'ulg'an kishilar bu yerda hazrati aysoga e'tiqod qildi